الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله U الله Allaha semilost samilost Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni i oblagodati gospodara svoga kazni. Istinu je rekao uzvišenje Allah. A'udhu billahi shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala sayidina wa nabina Muhammad As-sadiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha إذا شئت تجعل الحزن sahla. sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je uputio na pravi put. Gospodaru naš, ništa nije lahko osim onoga što ti iz milosti svoje ne učiniš lahkim, pa te molimo da u životima našim uvijek samo ono što je dobro učiniš lahkim. Amin. Gospodaru, molimo te korisno znanje i molimo te da koristimo ono čemu si nas ti poučio na najbolji mogući način. Sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla nas samih i neka nikada naša nesreća ne bude u vjeri i naše iskušenje ne bude u vjeri. Molimo te gospodaru najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu i da nas sačuvaš od vatri svakoga djela koje približava vatri. Draga braćo i sestre, mi nastavljamo druženje sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi sellem i prije nego što uđemo u današnji hadis, tačnije dva hadisa, jedan smo i ranije pročitali pa ćemo ga samo, samo se podsjetiti na njega, a drugi je novo poglavlje u knjizi Sahihu imama Buharije dva kuranska ajeta želim sa vama da podijelim i ne može vjernik i vjernica ne mogu biti ravnodušni kada taj te ajete čitaju. Prvi je kuranski ajet Ja ejuhal ladina amanu in tansurullaha jansurku vojuthabit yuthabit O vjernici O vjernici i vjernica Ako vi pomognete Allaha Allah će vas pomoći i vaše korake učvrstiti. Svaki naš dolazak ovdje treba biti upravo ovo. Jer mi pomažemo Allahu u vjeru kada jačamo svoj identitet kroz znanje. Kroz druženje na lijepim mjestima. I drugi kuranski ajet koji je zaista nešto što molimo Allaha dragog da nas sačuva sve da ne upadnemo u to. Kaže gospodar: "Wa in jestebdil qauman gajrakum thumma la yakunu emthalakum. Ako se vi od vjere okrenete, Allah će vas zamijeniti drugim ljudima, drugim narodom i oni neće biti poput vas. Mi, zapamtite, živimo između ova dva ajeta. Jer primijeniti prvi ajet znači biti bezbjedan od kazne predviđene u ovom drugom ajetu. Kada pomažeš vjeru na bilo koji način, tako što ćeš predavanje prenijeti. Tako što ćeš kasetu sa lijepim nekim porukama od njih. Sa ilahijama, sa kasidama. Tako što ćeš nekoga pozvati s tobom da popije kahu i rasteretit ga ovoga pritiska dunjaluka koji je sve ljude pritisnu. To je pomaganje vjeri. I to je ako Bog da razlog da pobjegnemo od onoga u spomenutog u drugom ajetu ako se od vjere okrenete. Jer od vjere se okrenuo onaj u čijem životu vjera nema prostora. Odanost Allahu mora dobiti svoju manifestaciju u društvu. Dokle god ne dobije, mi smo sami sebe uskratili zadovoljstva prvog ajeta i izložili Allah nas sačuvao opasnostima ovoga drugoga ajeta. I tu želim da jedno mjerilo i sebi i vama kažem jer svi u nas da kažem život troši Malo ko je danas, čak i ko studira 6, 7, 8, 9 sati nekad na fakultetu. Ko radi 6, 7, 8, 9, 10 sati na poslu. Nije to malo. Ulema kada nas uči život između ova dva ajta kaže uvijek gledaj, uvijek posmatraj, uvijek analiziraj. Koliko si ti prostora dao islamu u svome životu i toliko u trenutku kada duša napusti tijelo možeš očekivati kod gospodara. Ovo tijelo koje je prolazno i ovaj život koji moramo održavati traži 8, 9, 10 sati. Ispada da je džennet jeftin. A Boži poslanik sallallahu alaihi kaže Ela inne silat Kaže zaista je ono kod Allaha izuzetno vrijedno. Kako nije kad je to vječnost i ako Bog da u zadovoljstvu gospodara i sreće. Dakle ova dva kuranska ajeta o vjernici, ako pomognete Allaha, Allah će vas pomoći. I što je najvažnije, gospodar će nas učvrstiti. I to je bitno. I drugi kuranski ajet, ako se okrenete, zaista će vas Allah zamijeniti drugim i oni onda neće biti poput, poput vas. Ja molim gospodara da razmišljamo malo o ovim ajetima, pogotovo sutra je džumanski dan, a džuma, petak je poseban dan, vrlo je bitno da razmišljamo o ovim porukama. Na samom početku, onako kao što smo uobičajili, sjetit ćemo se imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo dobom ili fatihom. Redaj lila Dvjesto hadis u sahihu imama Buharije je hadis kojeg smo ranije, kojeg smo ranije pročitali. Opet se sada ponavlja u poglavlju kojeg smo prošli put obrađivali, a to je poglavlje o sakrivanju ili zaklanjanju prilikom ili pokrivanju stidnog mjesta prilikom kupanja. Ovdje hadis koji smo mi ranije spominjali, ali evo pročitat ćemo ga, to je 281. hadis. Hadesena Abdan, kala ahverana Abdullah, kala ahverana Sufjan, anil Ameš, an Salim, ibn Ebil džad an kurevin an ibn Abbas, an Mejmunata, anaha kalet. Abdan prenosi od Abdullaha, od Sufjana, od Ameša, od Salima, Ibn Abi Jada, od Kureba, od Ibn Abasa, od Mejmune, Hanume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da je rekla Setertu nebije sallallahu alaihi wasallam وَهُوَ يَغْتَسِلُ minan dženabe Zaklanjala sam Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam dok se on kupao nakon stanja džunupluka. Dakle, ona je uzela perdu i zaklanjala Božijeg poslanika i objašnjavali smo da je život tada bio puno drugačiji nego što je danas i ljudi su puno skromnije živjeli. je jedej, Hazreti Mejmuna objašnjava što je radio, oprao je Boži poslanik svoje ruke. Thumma sabbe bi jemini ala šimalihi fahasele farđahu, vama asabahu. Zatim je svojom desnom rukom izlio vodu na lijevu mu barek ruku. Zatim je oprao lijevom rukom svoj spolni organ i ono što je bilo uprljano neđasetom od od intimnog odnosa. Thumme mesaha bijedihi ala l'haiti al ard, onda je potrao od zid ili zemlju svoju ruku da je očisti od eventualnih nečistoća, thumme te vodae vudu'ahu li salati gajre riđlejhi. Zatim je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio onako kako abdesti inače za namaz gajre riđlejhi s tim što nije oprao Boži poslanik svoje noge. Thumma afada ala jasadihi ma zatim je čitavo svoje tijelo oprao vodom, thumma tanaha fa ghasala Sklonio se na kraju sa mjesta gdje se kupao i oprao, svoje noge. Ako se sjećate, govorili smo da je to iz razloga što se voda skupljala na to mjestu i da od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi u toj situaciji ostaviti, ostaviti pranje, pranje nogu prilikom abdesta za kraj kada se kupam. Tabahu Ebu Avane u Ebnu Fudailin Fisetr. Prenosi također ovu predaju Ebu Avane Ibn Fadl o zaklanjanju. Dakle, da je Hazreti Mejmuna zaklanjala Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ovdje je vrlo bitna stvar koju uvijek iz života Hanuma možemo saznati Sjećate se da smo spominjali da je hadis Božijeg poslanika koji nam prenosi Hazreti Iša Hajrukum, hajrukum li ehli Najbolji od vas su najbolji prema porodcama svojim Hanume Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam su nama prenijele kakav je Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio. Čak i u tim intimnim dijelovima ljudskoga života i aspektima života one su nam prenijele kako je to Božiji poslanik. Evo konkretno se, konkretno se kupa. Sada ćemo prijeći na hadis koji je predviđen za večeras ako Bog da to je 282. hadis. Babu idha htelemet il mer'atu. Poglavlje polucija kod ženi. حدثنا عبد الله بن يوسف prenio nam je Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك عن هشام ibn عروة od Malika od Hišama ibn Urve an abihi an Zainab binti Abi Salame od njegovoga oca Urbe ibn Zubeira od Zeynabe kćerke Ebu Saleme an ummi Seleme umil mu'minin od Hazreti Ummu Salame također majke, majke vjernika odnosno Hanume Rasulullah sallallahu alaihi sallam kao što vidite ove intimne stvari nam uglavnom prenose te čestite žene naše majke jer je gospodar za nje kazao wa ezvađuhu ummahatuhu Hanume Božije poslanika su njihove majke, majke vjernika. Kaže, džaet umu Sulejm, došla je ummu Sulejm, jedna čestita žena, imra'etu Ebi Talha, Hanuma Ebu Talhi, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kod Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, faqalet i rekla je, ja Rasulallah, gledajte uvodaj, obično možete iz prvog kontakta vidjeti koliko je insan inteligentan. Ako mu je uvod primjeren, ti vidiš da je to čovjek koji, koji je odmjeren, koji je inteligentan. Nikada, vi znate da je beduini, oni koji su kod Božijeg poslanika dolazili, uvijek su i prepoznavali po njihovoj grubosti, po napadnosti. Kad je čovjek pametan dolazio kod Rasulullaha, uvijek je imao primjereno pitanje i primjeren način na koji pita. Gledajte ove žene, subhanallah, umu Suleim Kaže, došla je, kaže, ja Rasulullah, Allaho poslanić, inna Allahe la jestahi min al Gledajte uvoda, subhanallah. Kur'anski ajet je onaj, zaista se Allah ne stidi da navede primjer mušice. Čak u drugoj, u suri hađ, gospodar kaže da oni kojima se vi klanjate mimo Allaha, da se svi sakupi ne bi mogli stvoriti nikoliko mušicu. Ako i mušica nešto pojede, ne bi to mogli povratiti. U ta doba se nije znalo. Ali mušice imaju u svojoj utrobi kiselinu koja u trenutku kada uđe u organizam mušice odmah rastaču to. To je muđiza Kur'ana. U suri Bekare kaže gospodar Allah se ne stidi da navede primjer mušice, a vamo nam gospodar kaže da oni kojima se robujete, kojima se klanjate mimo Allaha, pokušaju povratiti ono što je ušlo u mušicu, ne bi to mogli. Ali ona uzima iz ovoga ajeta šta? Uvod u svoje pitanje. Kaže, inna la jestahi minal haq. Zaista se Allah ne stidi istine. Zašto? Kao da kaže ova Mubarek žena, postaviš ti Boži poslaniće pitanje koje možda nije. Nije za ženu da... ipak se žena osjeća neugodno kada postavi pitanje, ali interesuje jer je stvar vjere. Zaista se Allah ne stidi istine. Kaže u svome pitanju, Hela alal al mer'eti min guslin idha i je telemet Kaže, je li žena dužna kada ima poluciju da se okupa? Nezgodno jer je to ipak intimna stvar. I pita Božijeg poslanika zašto jer je interes, jesam li čista ili nisam čista. Trebam li imati. U drugoj predaji se kaže da je došla kod Hazretija Iše, pitala, zna se desiti da žena vidi u snu, kao što vidi i muškarac, misli da se desi polucija kod muškarca. Može li se kod žene, kaže onda je Hazretija Iša došla kod poslanika i pitala ovo pitanje. Ali ovdje ona kaže, Allah se ne stidi istine. Ako se to desi, da li je, da li je žena dužna da se okupa, kaže Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao, nam dužne i da ra'etil ukoliko vidi, vidi vodu, vidi tekućinu, vidi da je došlo do izbacivanja iz njenog organizma, onoga što ukazuje da je to polucija bila. I ono što mi moramo početi, braće i sestre, razvijati kod sebi i upravo ovaj prvi princip. Ona odmah otvoreno kaže, Allah se ne stidi istine. Mi otvoreno možemo razgovarati o svim temama. Međutim, i kada o njima razgovaramo, mi nikada nismo, mi koristimo termine koji su primjereni. Zašto? Jer smo vjernici. Mi za odnos između muškarca i žene kažemo njihova intima. Ne nazivamo onim stvarima koje se danas... Zašto? Jer te stvari bude šta? Bude strast. Kada kažeš intima, to budi ljubav. Budi one plemenite osjećaje. Osobe, kako je to jedan momak rekao, Allah dragi da ga počasti hajirli bračnim drugom. Kaže, vidim subhanallah, mlade bračne parove hodaju. Kaže, da hoće i mene Allah počasti. Pa on osjeća kako je, koja je sreća to imati neku, nekog insana koji tebe voli i kojeg ti voliš. I mi moramo se naučiti da o svim temama razgovaramo, ali naravno, dok razgovaramo imamo svoja mjerila. Mi ne možemo razgovarati o tim stvarima na način na koji se razgovara. Vulgarnost, kaže Boži poslanik, vjernik nije vulgaran. Ne smije vjernik biti vulgaran. Vulgarnost je nešto što budi nisko u insanu. Ne budi ono što je plemenito. I vrlo je bitno, evo, iz ovoga hadisa, da uvijek kada postavljamo pitanje, i meni je drago što, alhamdulillah, stasavaju nove generacije. Ranije generacija ipak su ljudi navikli više da pričaju nego da pitaju. Nazovu na telefon da postave pitanje, onda priča 10 minuta i na kraju što si htio pitat, ma kaže zaboravio sam. Nedavno je jedan od ovih daija, pa sam gledao anegdotu iz njegovog života, kaže ja trebam ući u avion, a neki me je I kaže ja trebam ući, zovem ova što je na vratima, ovaj, za boarding, ja, za ulazak u avion, kaže gospodine požurte, za, a on, molim te da ti ispričam nešto. Pa kaže, znaš, ja sam se nedavno oženio i nije nam krenulo. Pa dobro, pa on ubrzava, ne bilo ovaj ispričao. Pa tako, ona je meni draga, ali nismo se našli, njena priroda je drugačija od moje prirode. Mislim, hiljadu nekih... I kad je tako pet minuta drži čovjeka, pa kaže, pa dobro, pa ne znam, ako je baš sve tako, pa, pa eto, jes najmrža stvar, dragom gospodaru, ne valja, pa eto i razve, pa ja sam se već razveo, <laughs> pa kaže, što pričaš, pa nakon kaže, vidio te, pa da podijelim s tobom. Mislim, zaista mora vjernik i vjernica. Moraju biti, gledajte kako ova plementa žena, 14 stoljeća, prije 14 stoljeća, ona dolazi kod Božeg poslanika i pravi uvod. Kaže, zaista se Allah ne stidi od istini. I molim vas, gledajte, njeno pitanje, uvodu njeno pitanje i njeno pitanje su jednakog omjera. Uopšte ne elaborira, kaže, ako žena, ako joj se desi polucija, dužna da se okupa. To je čitavo pitanje to. I zato mene fascinira što hvala Bogu ove nove generacije. Znaju, nazove selamu alaikum, imam jedno pitanje, tu tu tu tu tu, hvala vam alajman. Tako pita onaj koji hoće da sazna. Onaj ko neće, a Boga ti da ti dopuni malo. Pa onda proširi, pa na kraju ti ne znaš ni šta te čovjek pita. Još je opasnije od toga. Gledajte njenog uvoda. Allah se ne stidi istini. Nekada mi imamo svoj stav. Imam svoj stav dolazim kod nekoga kome je Allah dao znanje. Ne zato da uzmem odgovor kako jeste, nego da potvrdim ono što sam, sa čime sam došao kod njega. I dosta je takvih pitanja. Ova nas žena uči, Allah se ne stidi istine, ali onaj koji pita uvijek je dužan da kaže istinu, ali onaj koji pita je dužan da traži istinu. Jer ako sam došao da upita onda neću svoju pamet stati na prvo mjesto, nego ću saslušati argument i reći Allah mi je dao pamet, daj da vidim. Je to tako? Vrlo bitno. Dvije, znači, ove osnovne poruke. Naravno, i poruka vezana za higijenu vjernice. Naravno da se može desiti. To je obaveza žene da se tada, da se tada okupa. Danas samo nekoliko stvari da podijelim sa vama. Kada sam pročitao da ovaj hadis bilježi u Sulejm, odnosno da nam ga je, da nam je napravilo uvod ovaj hadis Umu Sulejm. Znao sam dosta detalja o njoj, ali sam htio da, da, da pa sa vama podijelim. Kad vidiš tako pitanje jedno, kada vidiš osobu koja hoće da sazna, kada vidiš osobu koja je, pazite, nije, nije šala bilo i dan danas je. Hvala dragom Allahu kod naših sestara, kod naših majki. Stid je, hvala Bogu, puno jači nego kod muškaraca i to je normalno. Nije bilo jednostavno njoj doći upitati Božijeg poslanika sallallahu Ali došlo je da meni i tebe nauči, da nema stida, kad treba naučiti, treba o tome otvoreno, naravno, u sav edeb, u sve one norme lijepog, lijepog ponašanja i lijepoga govora. I onda sam malo, dajte da zavirim u život te žene, šta bih mogao večera sa, sa braćom i sestrama podijeliti. Prva stvar, to je žena koja je radi Islama, radi vjere u Allaha, izgubila muža. Jer muž nije bio vjernik. I ona se od njega rastavila samo zato što insan nije vjernik. U vrijeme kada, pogotovo to vrijeme, kada je žena bila ta koju je malo, danas ima žena, hvala Allah koji zarađuju za svoj život, ali u to vrijeme ostati bez muža, to je znalo značiti kraj života za, za jednu ženu. Radi Allaha i rad poslanika ona je rekla, ne, ti si ili ti nis, ne vjeriš moje vrijednosti. Samo se malo pomaknite naprijed ako nije problem. Da ne stoje na vratu. Drugi detalj. Kada joj je došao prosac da je prosi. Ona je prva žena koja je uvela nešto lijepo i kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ko u islamu vede neki lijep običaj. Pa se po tom običaju radi, sunnet neki lijep ima nagradu svakoga onoga ko po tom sunnetu radi. Na primjer, vi uvedete jednom hevtično da učite Musav zajedno, Kur'an. Ti kažeš, hajde da učim. Do sudnjeg dana imaš nagradu svakoga onoga ko to radi. Jednom hevtično se iskupe i uče Kur'an. Jer imamo problem, brzo hevta prođe. Koji uče je bio četvrtak, danas četvrtak. Došao je Ebu Talha, ovaj muž koji se spominje u hadisu i zaprosio je. Međutim, Ebu Talha tada nije bio musliman. I subhanallah gledajte opet, opet njena, njena inteligencija, ta, ta, ta istančanost jednog vjerničkog srca. Kaže, inni ema, in, inni fikele ragibe. Kaže, zaista ja tebe želim za muža. Allaha vam drago, kome ona to kaže? Vjernik ili nevjernik? U tom trenutku je on šta? Dobro. Zar može vjernica reći ja tebe želim za, za muža? Znači da u startu vjernik i vjernica moraju znati da svi imaju kvalitete. Dakle, kao insan, kao karakter, kao osoba, ti si dobar čovjek. Ja bih željela tebe da imam za muž. Ali, ona misluke u red, odmah nastavlja, kaže, poput tebe, ona žena koja te odbije nije normalna. Dva uvoda, pazite, dva uvoda osobi koja dolazi da je prosi. Kaže dalje, وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرُ وَأَنَا مُؤْمِنَ وَأَنَا إِمْرَأَةٌ مُسْلِمَ Međutim, ti kaže, nevjernik, ti ne vjeruješ u dragoga Boga, ja sam muslimanka. Nemojte, braće i sestre, nemojte zulom da činimo ljudima oko sebe. Allah je svakome dao vrijednosti. I na nama je da te vrijednosti dođu do izražaja. Svako od nas ili izvadi najbolje iz drugih ili izvadi najgore. Pa ti proberi. Tako i kod bračnog druga. Ti iz njega možeš najplemenitije osobine izvući. I on iz tebi Ili možeš obrnuti. Gledaj njenog uvoda. Kaže, zaista si ti čovjek koji se ne odbija. Ja želim da se za tebe udam. A kom je to kaže? Kaže čovjeku koji je kafir. Još jedan detalj hoću da tu povežem sa Kur'anom. Ulema kaže da je uvjet pozivanja Allahu. I zapamtite, uvjet pozivanja Allahu je nešto. Inneke len tehdi men ahbebt kaže Božijem poslaniku Allah Đelešanhu, zaista Muhammede, ti nećeš uputiti onoga koga voliš. Šta ti taj ajet govori? Jel onaj koga poslanik upućuje mumin ili nije mumin u tom trenutku? Nije mumin, a opet ga poslanik voli. Ako hoćeš da upućuješ ljude, ne možeš ih prezrat. Ne možeš ih mrst. Možeš prezrat njihova djela, njihove postupke. Jednako kako mati, ne voli mati onaj nečistoće koje od djeteta svog otklanja. Ne voli, a voli djete. Zaista ti nećeš uputiti onoga, onoga koga voliš, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. I ovdje ova, ova Mubarek žena u muslim nas uči. I kaže ona njemu, kaže, fa in, fa in tuslim, pa ako bi ti primio islam, fa mehri, to bi bio moj meher, to bi bio moj vjenčani dar. La elu gajrahu. Ne bih ti nikada zatražila bilo što drugo. Nedavno sam spominjao studentima brak Hazret Pegambera sallallahu alaihi sallam sa Hatidžom. Deset steoni kamila, dakle kamila sa kamilama unutra, u stomaku, je bio mehr Resulullah sallallahu alaihi sallam sa Hazreti Hatidžom. Uvijek je u životu tada Arapa mehr bio prilika da žena dobro, hajde. <laughs> Šta se smijete? Ona je, ne zna, moram vam ispričati, ali eto malo neću spomenuti kom je se to desilo. Bio sam na jednom, na jednom sklapanju braka i imam je čest hafiz Kur'ana i on je sklop, sklopljen je brak. Ja sam sjedio u čošku i šutio, tad bio učenik medresi. I ko dijete, pratim ja šta se dešava i redam stvari kako sam ih učio. I kad je Hafiz završio krenuo na vrata, ja sam skonto šta je bilo, zaboravili su Neher. Ja kažem, a meher kad mlada, <laughs> a meher, kaže. Vraćaj Hamza, kaže. Vraćaj Subhanallah, taj ahbab, taj ahbab oženio se 96. godine. Neka Allah, dragi, pomožni. Ima sad i dvoje djece, hvala Bogu. Ta, oženio se, nije imao stana, vallari, nije imao gdje da živi svog imao je deset maraka u džepu. I to veće ga zaboli zub i tih deset je morao potrošiti na zub. Allah. Danas odmah gledaju koliki je bankovni račun. I kolika je kvadratura stan. To je generacija. Stvarno, kaže, zaboravili su, zaboravili su mehr. Koliko je, koliko je ta žena čestita i pametna i prije svega toga jedna iskrena vjernica svjedoči i detalj da je izgubila dijete i kada je izgubila dijete Hazreti Umu Sulejm znala je da njen muž je strašno vezanoga srca za to dijete dijete je ostavila u sobi pokrila ga je i onda je napravila večer u svome mužu kada je muž došao to je vrlo teško ona je sačekala da jede, namirisala se i bila intimna sa njim. Kada su završili, pita ona njega, Ebu Talha pričaju o jednim komšijama našim. Šta misliš da im neko nešto posudi, pa nakon nekog vremena im to zatraži? Imaju li pravo oni to da mu uskrati, da mu ne vrati? Posudba, posudili nešto. Kaže ona Hanumi svojo, umu Sulim, trebaju vratiti. Ono što se posudi treba se vratiti kaže njemu Hanuma njegova onda kod Allaha traži nagradu preselio je tvoj sin kažu da se on naljutio na nju dobro prvo što se naljutio što je bio intiman sa njom ipak je to sin je preselio i otišao je da se žali na svoju Hanumu Resulullahu sallallahu i kad je došao kod Božijeg poslanika poslanik im je proučio dovu gospodaru podaj im bereket u toj noći ona je te večere zanijela i rodila sina. Imali su mnogo unuka od upravo tog sina kojeg je zanijela u toj noći. Berekitom dovi Rasulullah sallallahu Zaista kada insan nađe insana koji vjeruje u Allaha i koji će mu biti podrška u tome, neka se dobro, neka se dobro drži te osobe. Jer kako Hazreti Omer kaže, kada jedan od vas nađe jednog iskrenog prijatelja, neka ga dobro čuva. Pitanje je hoće li naći dvojicu mnogo je poznanika, mnogo je prijatelja, ali iskren, odan prijatelj. Malo nam ljudi tu u životu mogu biti. Ja molim gospodara da nas počasti da učimo i života ovih Velkana, da se čuvamo harame i da mislimo o pravima koje drugi imaju kod nas. Da vas prije dove onaj, izvijestim, mi smo stavili, ovi naši ahbabi vrijedni koji se bave webom, stavili su izvještaj vezano za našu zadnju februarsku akciju. Hvala Allahu, hvala Allahu dragom ne sedam porodica kako smo planirali, nego deset porodica smo pomogli. Tako da u principu u mjesecu februaru gotovo svaki treći dan smo jedan paket hrane odnijeli. Evo iz ovog malog tabačkog mešćina. Još jedna obavijest tako Bog da Hafiz Amar, naš baš jedan mladi insan, čestit insan od kojeg se može dosta toga naučiti da ga Allah učini da bude bolji od svih svojih profesora ovaj, ima svaki, znači četiri subote, ako Bog da će držati predavanje, prva subota je ova sada i najam će se sljedeće tri subote kada će biti predavanje, od njega se mnogo toga može naučiti. Mladi insan, ja bih zamolio pogotovo ovu našu mlađu raju da se dosta druže sa njim. Mi učimo tih ljudi koje je Allah počastio, prvo Hafiz Kur'ana, drugo Evo, jedan od najuspješnijih imama, honorarnih imama ovdje, vrlo često vrlo to radi. Mene su zamolili ovi ahbabi koji nose pomoć u istočnu Bosnu da sljedeći put, ako Bog da pomoć koju prikupimo Fahru, Sultane, da damo njima da odnesu u istočnu Bosnu. Ja mislim da bi to bilo svima nama drago. Jer evo u narodnu kuhinu smo prebacivali. To je jedno udruženje građana koje će nama dati i potvrdu i sve i oni će preuzeti. Mislim da i na televiziji Igman imaju njihovi prilozi. Da ako Bog da ono što sljedeći put skupimo znači sljedeći put kila riže, litar ulja, šta god da donesimo, ako Bog da mi bi to prepustili našim ahbabima da to odnesu, odnesu našoj braći i sestrama koji su muhađiri, koji se vratili na svoje ognjišta, ne bi li Allah dao da i mi imamo neko svoje dobro djelo u Srebrenici, u Vlasenici, ne znam, u Istočnu Bosnu će uglavnom ići. Allah, u Čajniću, ne, ne, ne znam gdje će ići od tih mjesta. Zaista pokušajmo sljedeći puta ako da, skupimo. Znači to je u naturi, u hrani, šta god da uradimo ako da, ja mislim, ja mislim da će od toga biti hajra. Vi znate da je Ejub ali salam to sam na hudbi spomenuo i moram vama kazati nakon 18 godina bolesti dvojica njegovih prijatelja su kazali sigurno je Ejub učinio neki grijeh pa mi je Allah spustio tu bolest kaže da, da su halala od Ejub salam i on je podigao svoje ruke i rekao gospodaru moj tebe je za svjedoka uzima jel ikada došla noć da u mojoj kući ima hrani a da znam da je bilo ko od tvojih robova gladan da mu nisam odnio tu hranu iz svoje kuće Melek mu dolazi i kaže nisi nikada Kaže, gospodaru moj, je li ikada došla noć da imam kod sebe dva ruha, dva odijela, a da znam da je bilo ko tvojih robova bez odjeće, da mu nisam istu tu odjeću odnio i na vrata preda. Kaže, melek mu dolazi i kaže, nisi ju. Mi to možemo, alhamdulillah, kroz ove naše mali napor da odgajamo sebe. Ako Bog da, to je nešto što što je naša dika i naš ponos. Ja molim gospodara u tome, da nas pomogne. Amin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te tvoju milost, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar naš sačuvaj nas od harama. Amin. Gospodar naš počasti nas halalom. Amin. Gospodar naš molimo te halal obskrbu. Amin. Gospodar naš molimo te da učiniš nas od onih koji su na oba svijeta čestiti. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primi. Amin. Gospodar naš molimo te džennet svako djelo koje približava džennet. Amin. Gospodar sačuvaj nas i naše porodice od vatre. Amin. Sačuvaj nas od vatri i svakoga djela koje vatri približava. Amin. Neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se tobom susresti. Počast nas da donosimo salavate na tvoga miljenika Mohameda. Počast nas da tražimo čestite insane i da ih primamo u svoje društvo. Amen. Gospodaru naš počasti, a ili bračnim drugom one od nas koji nisu oženjeni i udati. Gospodaru počast nas da zajedno tebi na seždi budemo i da čuvamo jedni druge kada smo zajedno i kada smo odvojeni. Amen. Gospodar naš molimo te najvećim imenom da među nama niko nesretan ne bude. Molimo te gospodar najvećim imenom da niko od nas odbijen kod tebe ne bude. Gospodar naš molimo te najvećim najvećim imenom tvojim počasti s proživljenjem u društvu svoga midenika Mohameda. Molimo te pomozi umet Mohameda na svakom mjestu. Pomozi Siriji, pomozi našoj braći i sestrama u Siriji. Gospodar naš, naš trud koji smo uradili da pomognemo te porodce, gospodaru primi i sakri od očiju ljudi. Gospodar, molimo te da naša dobra djela sakriješ od očiju ljudi. Gospodar, ako smo kod tebe poznati ne interesi nas što nas niko ne zna. Gospodar, najvećim te imenom molimo sakri nas od očiju ljudi i počast nas da kod tebe budemo primi. Gospodar, oprosti nama roditeljima našima, popravi naše odnose i popravi stanje umeta Muhameda našim naporom i trudom. Počasti omladnu da se tebi vrati gospodaru najvećim te imenom molim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.